A mi govorimo općenito i glavni naslov nam je širk. Sebe bi širka, oblici širka, je tako? Definisanje širka, stvari koje vode ka širku između ostalog govorimo o šefaatu upravo sa te strane znači šefaatu kao stvari u kojoj su mnogi pogriješili zalutali i onda kad su pogriješili u ovom pitanju pitanju šefaata zapali su u širk ne govorimo o novotarima koji su znači zanegirali šefaat u potpunosti pa negiraju da će biti zauzimanje kao što su havariđi i mu'tezile negiraju da će biti uopšte zauzimanja za grešnike na sudnjem danu kod ehlu sunneta grešnici, oni koji umru sa grijesima od kojih se nisu pokajali Allah subhanahu wa ta'ala će dozvoliti kome bude htio da se zauzima za, sa kim on bude zadovoljan od njegovih robova da se zauzima za njega. Ova zauzimanja i ovaj šefaat rekli smo da ima više vrsta tog šefaata. Pa od šefaata koji je dat Muhammedu sallallahu alaihi wasallam posebno, a nije dat nikome drugom, je njegov šefaat i zauzimanje da počne suđenje nakon proživljenja kada će ljudi ići od poslanika do poslanika, od rasula do rasula i tražiti i na kraju se vratiti Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem pa će se on zauzimati kod Allaha subhanahu wa ta'ala da počne suđenje. I to je šefaat koji je dat, dat samo njemu. Zatim, šefaat u kojem će se zauzimati Rasul sallallahu alejhi ve sellem onima koji budu dženetlije nakon što bude presuđeno. Je tako? Zauzimat će se za stanovnike dženeta da se otvore džennetska vrata i da uđu u dženet. Zatim šefaat za one koji su zaslužili vatru i zaslužili kaznu u vatri. I ovaj šefaat nije posebno dat Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, dat je njemu i dat je drugim vjerovjesnicima i poslanicima, iskrenim ljudima i šehidima, da se zauzimaju za one koji su zaslužili vatru svojim grijesima, da im Allah subhanahu wa ta'ala oprosti i da ih ne uvede u džehennem. I na kraju šefaat za one koji su ušli u vatru da je Allah subhanahu wa ta'ala izvatre izbavi da je Allah subhanahu wa ta'ala izvatre izbavi molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od džehennema i džehennemske vatre i džehennemske kazne i da nas uvede u džennet a nakon toga odgovaramo znači na šubhu koja se postavlja a to je da se na osnovu nekih ajeta razumije da nema šefaata. Je Jel tako? Fema tenfa'uhum šefaatu šafi'in. I neće im koristiti šefaat onih koji se zauzimaju. Neće im koristiti zauzimanje onih koji se za njih budu zauzimali. Pa kažu, vidite da nema šefaata. Mi kažemo, kod ehlu sunneta ima šefaata. A odgovor na ovu, znači, šubhu, šta je šubha? Dokaz na neodgovarajućem mjestu. Odnosno, nešto što nije dokaz za određenu stvar. Pa ovaj ajet nije dokaz da nema šefata nikako. Kako nije dokaz? Doslovno kaže neće im koristiti šefat za uzimanje onih koji se zauzimaju. Nije. Prvo, zato što je ovo došlo u kontekstu da neće koristiti šefat neće koristiti za uzimanje onih koji se za njih budu zauzimali u kontekstu govora o kafirima i nevjernicima i mušricima, jel tako? Pa njima stvarno neće koristiti za uzimanje. Jel tako? Jer smo rekli, zašto mušricima i kafirima neće koristiti za uzimanje? Što Allah subhanahu wa ta'ala sa njima nije zado, zadovoljan. Prema tome neće im koristiti šefaat. Jer je, su dva osnovna šarta da šefaat postoji da bude koristan. Koja? Da Allah dozvoli nekome da se zauzima, a onda da bude zadovoljan sa onim za kog se ovaj zauzima. Pa kad se ta dva šarta ispune, onda će biti zauzimanje. A taj šart se neće ispuniti nikada kada su u pitanju mušlici i kefir, jel tako? Zato što Allah sa njima nije zadovoljan i neće im nikad oprostiti. To je jedan odgovor, drugi odgovor i objašnjenje u stvari ne u smislu odgovor da odgovaramo kuranskom ajetu, nego odgovor u smislu objašnje objašnjenja jer ako bi rekli odgovor na kuranski ajet i odgovor na hadis kao što se često čuje u raspravama je tako? To je onda govor malo liči govor bez edeba kako ti odgovaraš na kuranski ajet kako to? To nije naš medheb da mi odgovaramo na kuranske ajete, nego odgovaramo onima koji donose zaključke, pogrešne zaključke na, na osnovu tih kuranskih ajeta. Njima odgovar. A ne odgovaramo na ajete i ne odgovaramo na hadite, nego odgovaramo onima koji pogrešne zaključke donosi na osnovu ajeta. Pa koji, oni koji su pogrešan zaključak donijeli na osnovu ovog ajeta, kažemo im poslušajte ajete prije toga ajeta gdje kaže ma selekekum fi sekar. Šta vas je dovelo u sekar? Kalu lem neku minel musallin. Sekar, vrsta džehennema, patnje džehennemske, je tako? Nismo mi klanjali, volem neku notaimul miskin i nismo hranili miskine, vokunna na hudu ma'al ha'idin i zadubljivali smo se u rasprave sa onim koji se zadubljuju, raspravljali smo, znači, šubhe smo tražili, je li tako? وَكُنَّا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ din I poricali smo suđi dan. Hatta حَتَّا أَتَانَ الْيَقِينِ Dok nam nije došla sigurna stvar. Je li tako? Dok nam nije došla sigurna stvar. Jekin. Šta je ovdje jekin? Tako. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ شَفِينَ Pa neće im koristiti za uzimanje onih koji se zauzimaju. E ovima neće što nisu klanjali što nisu vjerovali u sudnji dan. Njima neće koristiti. Drugo, neće koristiti zauzimanje onih koji se zauzimaju ono zauzimanje kako u njega vjeruju ko? Mušric. Neće koristiti to zauzimanje u koje vjeruju mušrici. U koje u zauzimanje vjeruju mušrici? ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa wa ya'buduna min duni Allahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yakuluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah ibadat cine onome što im ne može ni naštetiti ni koristit i kažu ovi će se zauzina, zauzimati za nas kod Allaha. Ovo su oni koji se zauzimaju za nas kod Allaha. E taj šefaat neće koristiti. Zašto? zato što su ga pripisali nekome drugom. Zato što su taj šefaat pripisali onima kojima su ibadet činili. Od dobrih ljudi evlijaha u kabrojima koji su preselili i koji im se ne mogu, koji im se ne mogu odazvati i koji ne posjeduju šefaat. Pa onda kad su šefaat tražili od njih, Allah subhanahu wa ta'ala taj šefaat negi, negira. Neće taj šefat koristiti. Taj šefat koji vi tražite od nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I njima ibadet zbog toga činite. Jel tako? Obožavaju. Ibadet čine onome što im ne može koristiti ni štetiti. Što im ibadet čine? Zato što se nadaju njihovom šefatu. Jel' tako? Oni će se za nas zauzimati. E, kad takav osjećaj imaju da će se oni za, za njih zauzimati, šta? Onda im se umiljavaju. Jel' tako? Udobrovoljavaju i čime? vama. skrušenošću, iskrenošću, poštovanjem. Jel' tako? Klanjem kurbana, prinošenjem žrtava, pa to vam je, šta? Šta? širk otvoreni, to se smije samo posvetiti Allahu subhanahu wa ta'ala koji je vlasnik šefaata, je tako? I jedini koji zaslužuje taj ibadet, e taj ibadet negiramo, je tako? I taj ibadet, odnosno taj šefaat se negira. Kad se u Kur'anu negira šefaat, negira se šefaat u koji vjeruju mušrici. A kad se potvrđuje šefaat, potvrđuje se šefaat kojeg posjedi samo Allah, koji će doći sa Allahovim izunom i samo za onoga sa kim je Allah zadovoljan. Je tako? Pa u Kur'anu dolaze ajeti koji negiraju šefaat, a dolaze drugi koji potvrđuju šefaat. Šta ćemo sad? Kažemo, ovi ajeti koji negiraju šefaat odnose se na šefaat kod mušrika, šefaat u kojeg vjeruju mušrici. A ajeti koji potvrđuju šefaat, to je šefaat u koje vjeruju muvehidi, ehlu sunne, vol džema'a, to je šefaat kojeg posjeduje samo Allah subhanahu wa ta'ala, šefaat nakon njegovog izuna, njegove dozvole i za onoga kim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljno. Pa kaže šeheh Suleiman ibn Abdullah u komentaru kitabu Tevhida Allah subhanahu wa ta'ala ne gira da neko drugi ima vlast. Allah subhanahu wa ta'ala ne gira da bilo ko njega ima neko posjedovanje. Da bilo šta posjedi. La im likuna mithkala dharratin fissemavati u la fil ar. Ne posjeduju ni truna ni trunke jedne, niko ne posjedi ni na nebesima, ni na zemlji. Pa Allah negira da bilo ko nešto neovisno posjedi. Neovisno od Allaha subhanahu wa ta'ala. Jesmo li ovo razumeli? Allah negira da bilo ko šta neovisno od Allaha po posjedi. To je jedna stvar. Druga stvar, Allah subhanahu wa ta'ala nakon što nam to pojasni, da niko ništa neovisno ne posjedi, pojašnjava nam poslije toga u istom tom ajet. Idemo dalje kroz ajet. Ovo je sve jedan ajet. Idemo dalje kroz ajet. Nakon što kaže da niko ništa ne posjedi, onda kaže niko ni u čemu sa Allahom nije šta? Suvla, suvlasnik. Znači, prvo negira da iko išta sam odvojeno, neovisno od Allaha posjedi. A onda وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ Oni nemaju u tome nikakvog suvlasništva. Pa nije niko odvojeno vlasnik, a nije niko sa Allahom ni u čem, ni u jednoj trunki na nebesima i na zemlji suvlasnik. Nije ni suvlasnik. Dobro. Niko. Ni od najodabranijih meleka i najbližijih meleka vjerovjesnika i poslanika. Niko. Znači, nema nikoga. Dobro. Nema niko vla, da vla, ima neku, bilo šta posjedi, ni trunku da posjedi, nema nikoga da u trunki makar je suvlasnik. Dobro, šta je ostalo? Ima li da je Allahu u toj vlasti poma, pomagač? Jer ko posjeduje vlast, šta? Šta? on mora da vlada, je tako? Da vlada svim što posjeduje. I kogod nema imetka, on nema problema. Lahko vlada sa onim što posjeduje, je tako? Ali kogod ima malo više imetka, šta? Ima puno pomoćnika, je tako? Pa ima finansijskog direktora, ima kakvog još? tamo tehničkog nekog, ima kakvog još? Generalnog. Ima e, ove tamo koji su mu zaduženi za ovo, zaduženi za ono, reklame, ima puno pomagača, jel tako? Zašto? Zato što ima puno imetka, sad time ne može sam da da vlada, mašala, ne može sam da vlada. Je tako? Jeste videli gdje vladara da on sam vlada? Ha? A da ne ima ministre, savjetnike, je tako? Da nema policiju, vojsku, da nema doušnike, da nema sipu, da nema ovo, da nema... Ima li tu? Nema. Je tako? E vidi, Allah subhanahu wa ta'ala negira niko ništa, ni trunke na nebesima ni na zemlji ne posjedi. Ali niko sa Allahom nije ni u jednoj trunki suvlasnik. Pa dobro, a ima li pomagača? وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ I nema nikog od njih, od robova, da mu je pomagač. Niko Allah od robova ne treba da mu bude pomagač. Da bi Allah uspostavio Odnosno, jer je Allah vladao sa onim što, što posjede, a posjedi sve. Nema nikog da mu je pomagač. Pa negira sve ove stupnjeve čega? Vlasti. Niko ništa ne posjedi, niko ni učem nije suvlasnik, niko nije poma pomagač. Šta je ostalo kad niko nije ni Pomagač. Šta je ostalo? Ostala je četvrti stupanj. A to je šefaat. A to je šefaat. I nakon toga u sljedećem ajedu Ola tenfav šefaatu neće koristiti šefaat illa li men adinale. Osim onome kome on dozvoli. Posredništvo nema niko ni vlasti, ni suvlasti, niti je iko vezir i pomagač, jer Allahu ne treba niko da mu pomaže u njegovoj vlasti, da vlada, jel tako? Niko nije ni vezir ni pomagač i niko ne posjedije pravo da se zauzima. Zašto sad ovo zauzimanje? Došlo je jer je i ono oblik čega? Vlasti. Jer je i ono oblik vlasti, zauzimanje. Ne treba niko Allahu da, da mu prenese potrebe njegovih robova. Ne treba niko Allahu da se kod njega je tako, zagovara za nekog a da Allah subhanahu wa ta'ala ne zna njegove potrebe na taj način. Kako je ljudima to na zemlji poznato. Pa Allah subhanahu wa ta'ala sve to negira. Pa kaže واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا oni uzimaju iz pod njega, mimo njega, božanstva koja ništa nisu stvorili, a oni su stvoreni. I ništa ne posjeduju sami sebi, ni od štete, ni od korisni. Znači ništa sebi ne mogu koristiti, ni štetiti i ne posjeduju ni smrt, ni život, niti posjeduju proživljenje. Ti mogu stvoriti smrt, niti mogu stvoriti život, niti mogu oživiti. Uzimaju mimo Allaha božanstva ne bili ih pomogli. Oni ih ne mogu pomoći, a oni su njihova vojska pripravna. Mobilisana. Jel tako? Oni koji mimo Allaha uzimaju božanstvo, zašto to rade? Ne bi li ta božanstva pomo pomogla? A ta božanstva njima ne mogu pomoći. A oni se za ta božanstva šta? Bo? Bore. I oni su mobilisana, je tako, pripravna vojska tih božanstava koja njima ne mogu ništa pomoći. I to je put šir, širka. Prava propast gine za onoga komu ništa ne može pomoći. Ništa mu ne može pomoći. Nikakve štete ni koristi na nije. Tako isto šefaat. Taj šefaat koji Allah subhanahu ta'ala negira da će ikome koristiti, to je šefaat nečiji drugi koji neko drugi posjeduje neovisno od Allaha subhanahu wa ta'ala. A šefaat koji Allah potvrđuje, to je šefaat koji on posjedi. Koji će biti kad on nekome nare, naredi, dadne dozvolu. Zauzimaj se. Je tako? Zauzimaj se. Jer i ovaj šefaat koji smo rekli poslaniku sallallahu alaihi sallam, koji je dat samo njemu, šta će biti? U hadithu stoji kad dođe Šta? pašće na seždu Rasul sallallahu alaihi sallam. Pa doviti dovom kojom će ga Allah nadahnuti, je tako? Nikad prije tako nije dovio. Pa će Allah smano tada narediti. Naređenje, vlast. Vidite očitovanje čega? Vlasti. Kako? Tako da Resul sallallahu alaihi sallam ostaje, Šta? ništa ne posjeduje, ništa nije u njegovim rukama, ni u njegovoj vlasti, nego pada na seždu i dovi i dovom kojom je nadahnut posebno za tu priliku, da nikad prije tako nadahnuto nije dovio. Pa moda se naređi, digni glavu, naređenje, digni glavu i zauzimaj se, naređenje. Biće ti uslišan, naređenje. Svatat. E to je taj šefaat koji, koji Allah spanova tajla potvrđi. Dobro. Šta je onda navjelo ove da zapadnu u taj širk? Šta je se desilo? Ljudi nisu napravili razliku između šefata i zauzimanja. Kod ljudi i između ljudi na dunjalku i šefata i zauzimanja kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A razlika između šefaata kod Allaha subhanahu wa ta'ala i kod ljudi je kao razlika između Allaha i i njegovih robova. Razlika između šefaata, zauzimanja kod nekoga, kod nekog načelnika opštine, je tako? Ili nekog ministra, ili nekog presjednika, ili nekog vladara i kralja, i između zauzimanja i šefata koji je kod Allaha subhanahu wa ta'ala je kao razlika između Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovih robova. Kakva je razlika? Nema nikakve sli sličnosti. Nema nikakve sličnosti. Prema tome nema nikakve sličnosti između ova dva zauzi zauzimanja. Kako nema nikakve sličnosti? Zato što zbog ovog pitanja mušnici su zapali u, ši, u širk. Pa dođu i kažu, vidiš, ovi dunjalički vladari imaju šta? Imaju one koji oko nje, svoju svitu, je tako? Imaju svoju svitu. I sad ako neko nešto ima potrebu kod tih vladara, šta radi? Ide kod onih koji su oko nje, oko njega. Zašto ide kod njih? Zato što ako ode lično, je li tako? Neće ovaj ni da ga primi, ni da ga sasluša. Čak i ako ga primi i sasluša, neće zaozbiljno to uzeti. Ne računa se njegova. Ali ako dođe neko iz njegove svite, pa mu kaže taj i taj, ima potrebu tu i tu, šta, ovaj će drugačije to slušati. Je li tako? Drugačije će to saslušati i onda će uzeti za, za ozbiljno. Jel tako? Allahu akbar. Pa kako ljudi, kako ovi mušici mogu tako nešto zamisliti kada je pitanje pitanju Allah subhanahu wa ta'ala? Kako mogu nešto tako zamisliti kada je pitanje pitanju Allah subhanahu wa ta'ala? Imaju ružno mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Da je potrebno kod Allaha neko ugledan da prenese njihove potrebe. I da Allah neće saslušati njihove dove. E to je taj širk. I zato je to grijeh koji ga Allah spano tada neće oprostiti. I zato što nisu napravili ovu razliku, zapali su u širk. I onda su, šta, njihova srca se toliko vezala za one za koje vjeruju da će isposredovat da su na Allaha skroz zaboravili. Kao na Dunjaluku. Kad ti neko posreduje, šta, ti onda znaš njega, I njemu si zahvalan. A nisi zahvalan onome koji koji je šta? To posredovanje uvažio. Ne, ti njega nije ti interesantna, nego onaj koji je posredovan, njemu si zahvalan. On ti odradio posao, je tako? Svatat. To su ti odnosi, zato je to širk, zato je to zabranjeno, zato što se srca onda vežu za za nekog drugog. Je tako? I njega onda obožavaju, od njega strahuju, njemu se umiljavaju, njemu teže, na njega se oslanjaju, njemu se nadaju, sve od ibadeta ode kome? Njemu. Nema ništa za Allaha subhanahu wa ta'ala. A sve su to ibadeti koji smo sad spomenuli, koji pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala i samo on ima pravo na njih. Zato kaže šeha Abdurrahman ibn Hasan, objašnjavajući kako je ovo širk i tajnu širka u ovom u ovom šefaatu. Kaže, najsretniji ljudi šefaatom poslanika sallallahu alaihi sallam i oni koji se budu zauzimali na sudjem danu su muvehidi. Oni koji budu na tevhidu. Koji nisu činili ibadet nikome drugom ima Allaha subhanu wa ta'ala. I to su oni sa kojima će Allah biti zadovoljan. وَلَا يَشْتَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَ I neće šefaat činiti, neće se zauzimati ni za kog osim za, sa onim s kojim je Allah zadovoljan. Zati, يَوْمَ إِذِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا Tada neće koristiti šefaat osim onome kome dozvoli milostivi i bude zadovoljan sa njegovim i bude zadovoljan da, da govori, ili tako? Da se za, zauzima. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nas obještava da neće biti šefata osim da bude zadovoljan sa onim za, za kog se zauzima i da dozvoli onome koji se zauzima. Što se tiče mušrika, neće za njega biti šefata. Što? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala nije sa njim, zadovoljan. Nije sa njim zadovoljan. I neće dozvoliti nikome da se za takvog zauzima. Neće dozvoliti nikome da se za tog zauzima. Kaže tajna u čitavoj ovoj stvari da sve pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. I niko sa Allahom ništa nema jel tako, uz Allaha nikome ništa više ne pripada. Ni najuzvišenijim stvorenjima i najpočasnijim kod Allaha subhanahu wa ta'ala od poslanika i meleka. Svi su oni šta? Puki robovi. Jel tako? Očiti robovi Allaha subhanahu wa ta'ala. I neće progovoriti prije dozvole Allaha subhanahu wa ta'ala i neće ići ispred Allaha subhanahu wa ta'ala ni sa govorom, ni sa čin bil tako? I neće ništa učiniti osim nakon što im Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli. Zašto? Zato što oni sami sebi ništa ne mogu pomoći. Zašto? Zato što i njih Allah posjedi. I zato što su i oni robovi. I njihovi, njihova dijela su određena i ograničena Allahovom dozvolom. Pa kad mužnici povjeruju da oni sa Allahom zajedno u tome učestvuju i povjeruju da će se oni za njih zauzimati, šta su učinili? Učinili su im Allahu subhanahu wa ta'ala šureka ima, jel tako? Učinili su da učestvuju sa Allahom subhanahu vata'ala. I upravo zbog toga što su to tako učinili i povjerovali, Allah neće dozvo to dozvoliti. Jel tako? Neće dozvoliti da se ostvari ono što mušici vjeruju, da neko sa Allahom u nečemu uče, učestvuje. U neko sa Allahom subhanahu wa ta'ala u nečemu učestvuje. Zato će najnesretniji biti oni koji taj šefat traže od nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ono što je upropastilo mušrike, jesu. jeste da nisu napravili razliku između šefaata kod Allahovih robova i šefaata kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, šefaat za uzimanje kod Allahovih robova dolazi od onih koji sa Allahovim robovima, misli se ovdje na dunjaličke vladare, tako, koji sa njima šta? Učestvuju u učen, u vlast. Zašto? Zato što ovi dunjalički vladari ne mogu da vladaju sa sami. Pa sa njima neko učestvuje u vlast. I sad, taj koji učestvuje u vlast sa njim, jedan vlada, je tako? Ima svoje namje, namjesnike, je tako? Ima svoje ministre. Ima li ovaj vladar potrebu za tim ministrima? ima, ne može bez njih vladat. Je tako? On njih treba. I kad dođu oni da se zauzimaju za nekoga, šta? On, makar mu se to ne sviđalo, šta? Mora to uvažiti. Što? Strah ga. Ako mu odbije jednom, odbije mu dva put, tri put, šta? I pogotovo ako ovaj ministar odbrane, šta se može desiti? puč. <laughs> Jel tako? Zamijenit mjesto. Zamijenit će mjesto. Neće mjesto zamijeniti. Ovaj će doći na vlast, ovaj će uzu. Ili možda u kabu. Ili možda a, egzil. Sin babu protjera. Jel tako? Otimačina za vlast. Ti slučaje gledat svaki dan. Kuvajt, ovo, ono, tamo. Katar. To sad sad bude. Sin babu spakuje istira ga iz države. Ja sam sad gazdan. Vladar. Pa vladar ima potrebu za svojim ministrima i zato udovoljava njihovim zauzima zauzimanjem. Čak i kad mu se to ne sviđa. Ima potrebu za njima. Ne može bez njih vla, vladat. Boji se okrenući se protiv njega. Ili će kao sadamovi neki ministri otići kod njegovih najvećih neprija, neprijatelj. I stati na njihovu stranu. I šta će onda kad odnesu sve informacije? Jeste razumili? Znači, to je položaj dunjalučki vladara. I onda su došli mušrici i nisu napravili između takvog zauzimanja. I takvih vladara i vladara svih svijeta svjetova, koji nema potrebe nizaki. Svim sam vlada i, u, i upravlja. I ne treba mu nikak, niko kao pomagač. I zato se kod njega niko neće tako zauzimati, osim nakon njegovog izuna, kome on nared, nared. Zašto Allah subhanahu wa tako nekome naredi da se zauzima? Da pred svim robovima i svima ukaže na njegovu počasno mjesto i posebnu nagradu. Njemu i čast. I da ga uzdigni na deređe. Da ga uzdigni na deređe. Jer svakome će biti šta? posebno drago da se za njega zauzima. Ali onaj koji se bude zauzimao i njemu je to posebna radost da se za nekog zauzme. Je tako? I da njegovo zauzimanje koristi nekome kad? Na sudnjem danu. Kad je najpotrebni i kad ništa ne koriste ni dinari ni dirhemi. Razumijete, brać? E to je ogromna razlika između šefaata u koji vjeruju mušrici i stvarnog šefaata koji će biti kod Allaha subhanahu wa ta'ala kojeg on sam posjeduje koje niko niko mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ne posjeduje i kod koga se neće niko zauzimati mimo njegovog iduna jer Allah subhanahu wa ta'ala neće prihvatiti zauzimanje nečije prije svega niko ne smije progovorit i zauzimati se osim sa njegovim izdunom. Allah subhanahu wa ta'ala ne ima potrebe nizaki i ne strahuje da će neko pobjeći iz njegove vlasti. I Allah subhanahu wa ta'ala nije predsjednik neke stranke da mu trebaju glasove i podrška. On je apsolutni vladar. Nije slično to. Ništa sa Allahom subhanahu wa ta'ala. I ne priliči da se na bilo koji način nešto od tih stvari zamisli kad se radi o Allahu subhanahu wa ta'ala. Jeste razumili, broć? To je daleko, oni uzvišeni iznad svega toga i ništa od toga ne treba. Prema tome, za uzimanje kod Allaha subhanahu wa ta'ala kao, ni, ni, kao i ništa drugo od njegovih svojstava i njegovih dijela nije slično svojstvima i dijelima njegovih robova, njegovih robova. Uzvišen je on iznad onog što mu pripisuje. Pa je razlika između ova dva zauzimanja. Zauzimanja kod zemaljskih vladara i zauzimanja kod Allaha subhanahu wa ta'ala kao razlika između Allaha i njegovih robova. Znači nema nikakve sličnosti. Lej se, lej se kemithlihi še. Nije njemu ništa slično. Allah subhanahu wa ta'ala nije ništa slično. Prema tome ni ovaj šefaat nije ni sličan onom šefaatu u koji se vidi na dunja, na dunjaluku, a u kojeg vjeruju muš, mušrici. U kojeg vjeruju mušrici. ovo smo otprilike iscrpili i objasnili. Mene interesuje je li ovo vama sad, nakon ovoga jasno? A, treba da je jasno. Ja obično se trudim da bude najprostije što, što se može reći. Uglavnom ovdje dolazim onaj, do fetvi i govora u leme koji se na određeni način ponavlja govor jednog učenjaka pa govor drugog koji u suštini se vraća, vraća na ovo što smo mi već rekli. Ima li kakvih pitanja vezano za ovo? pitanja vezana za nešto drugo. Nema li za nešto drugo? Hm? Kraj. Jer sljedeći poglavlje je malo duži, pa nećemo moći to da je Nije problem. Šta god imate, recite. Vezano, nevezano, šta god. Šta je? Sve vam jasno. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ajib će mat. Ha? Ajib će mat, sve jasno. Sve jasno. Ajib <laughs> židne. Mislim, mislim na sebi. Ajib židne. poglavlje, odnosno sljedeći naslov je nešto što sam na neki način već spomenuo. Pa oni u tim ne znaju Allah, pa su zato to radili. Yes. Da znaju da je on neovestan, ne bi to nikad radili. Yes. Ne znaju Allaha, imaju ružno mišljenje o Allahu, čine Allaha subhanahu wa ta'ala sličnim sa njegovim stvorenjima, Je tako? Jer nemoguće je da povjeruju da je neko sa Allahom šerik i da mu učine širk, a da ga ne poistovije, poistovijete sa nečim od njegovih stvorenja. Svatate? I zato je taj širk neoprostiv grije. Zato što za sebom nužno povlači šta? Poistovjećivanje Allaha subhanahu wa ta'ala sa nečim od njegovih stvorenja. Zato će na sudnjem danu reći mi smo grdno pogriješili šta idno se vikom bi rabbil alem. Kad smo vas poistovjetili sa gospodarom svih svjetova. To nije potpuno poistovjećivanje u svemu i sa svake strane, ali makar u ne, u nečemu. A to je u iba, u ibadetu. Pa ovaj šefat izazvao šta? Kad su povjerovali da neko posjeduje šefaat mimo Allaha subhanahu ta'ala i u tome ga poistovjetili sa Allahom, onda su mu se okrenuli i njemu i vadet čine, njemu dove upućuju, njemu dove upućuju. I ovo je opasno pitanje, i prisutno pitanje. Prisutno pitanje. Ljudi koji su hafizi Kur'ana i koji ove ajete čitaju, što mi citira, i koji znaju arapski jezik. Razumiju to. Popnu se na mimber i onda na hutbi javno upućuju dobu Muhammedu sallallahu Njemu dobu upućuju i od njega traže šefat. I mnogi su im posvjedočili da onda poslije toga kaže Znam da me za ovo neko tekfir, da će me neki za ovo protekfiriti. Svjestan. Ali toliko ubijeđen u svoj barajalet. Vidi, pričam, sve krenulo od jest ali u osnovi znači sufizam je šiizam u sunijskom ruhu nakon što je Salahudin Ejub srušio rafidijsku državu u Egiptu i kad su rafidije vidjeli da neće svoj medheb nikako moći proširiti među sunijama onda su su se preobukli u pobošnjake i isposnike, zahide, jel tako, obukli se u dronjke, potpuno odricanje tunjalka, radi čega da zadobiju povje, povjerenje. I onda su osnivali šta? Sufijske tarikate, da bi na kraju ljude naveli da ibadet čine kaburovima, a to je osnovno obilježje rafidijske vjere. Da ibadet čine kome? Kaburovima. Je li tako? Ali, Hoseinu, nije bitno. Ebu Luloj, njemu ibadet čine. Njega dozivaju. I prave Bajram kad je ubio Omer radijallahu. Kad sam bio u pa tamo je vada ima kaburov ljubav Sare. Vjetno. A, nisam. Čitava četvrta zove Ejubije. Sad tu je ta džamija i sad u, u stara džamija, možda 700 godina, nema pojma koliko stara, a ima tu jedno drvo. I to drvo je promjera jedno metar i pol. I to drvo je sad ograđeno, ali tako da je zid otprilike metar visine, ali zemlja je isto tako metar visine. I to drvo sad rasti iz tog izrađenog prostora. Znači, A druge strane isto bilo isto tako nedovoljeno noći, to I sad ja sam vidio kad ljudi ulaze u to dvorište, <clears throat> nagnu se tu preti, preti, dobro tu mi plaću, čini dovoljno. Sad ja sam mislio, se pa vam vidio, čini čine, kako bi možda, rekao, sad izbuđu ta dva drveta, ne bi bio, možda, sahranja, mislim da je to kapš. Međutim, ne, to je neko ovdje drvo, kako fol, koje je Ejub Elazari svojom rukom se sadio i sad on tu ne zna što radi plaću, plaću, okupe i se tu, on ulazi, plaću, čine dove i onda dobro posla, ono, ide se ono, pored kabra tamo, ono da se prošli po salamiju. Ali interesantno. E sad, <laughs> kako onda rekoš, i ono, ono jedno slasik treba, sad imamo drugo. Onda ti ne znam. Jesu. Na takve poznate kabrovi, hm? gdje se, na poznate kabrovi, gdje se takav ibadet čini ili drveće i tako dalje, nije dozvoljena nikako odlast. Zato što samim odlaskom oni ne znaju što si ti došao. Je tako? Daješ podr, podršku. Al tako? Daješ podršku. Da Allah spano tajla sačuva. Ali eto da se vidi i da bude ibret. Je tako? Kako? Šeitan se ismijava sa ljudima. I kako ih izvodi izvjeriti. Ha? Pored tog je dokaz. Jest. Iz... Ni, ni penjanje na, na Džebelo Nur iz natježenja. Pogotovo ne u vrijeme hađa. Dobro kad se završe obred. I kad se završe obred. Jer mi nismo umet koji Omar radijallahu an kaže onaj posjeku drvo na, na Hudebiji, je li tako? Gdje je bila Bejatu Ridwan kad je primijetio da ljudi tamo nešto, odmah ga naredio da se tu iščupa sjeća. I kaže, veličanje tih os, istorijskih ostataka je upropastilo umete prije, prije nas. I sad, danas, kad pogledate ove koji, ljude koji hodaju po svijetu i traže te istorijske tragove i spomenike, jel tako, da ih obiđu i posjete. Što to radi? Ha? Iz nekog posebnog osjećaja prema tim spomenicima, je tako? Trim objektima, zgradama, svejedno, je tako? Posebno nekog osjećaja. Koji osjećaja? Svetljiv. Divljenja, veličanja, je tako? i divljenja i veličanja onih koji su te tragove iza sebe osta, ostali i podsjećanje na njih. I kad pogledate ko su ti koji su u najvećem broju najbrojniji turisti danas koji tako hodaju, pogledat ćete najozloglašeniji i najjasniji mušrici. Od Kineza, Japanaca. Ne vreš nigdje proći. Jel tu? Pogledaj da to vodi u širk. I da je to šta? Preokupacija koga? U širika. I da čak idu na mjesta i na ostatke koji su ostali iza naroda koje je Allah kaznio i uništio. Upropastio ih. A oni idu i ne shvataju, ne uzme ibret. Da je to narod koji je Allah uništio. I nipošto ti sad, ako si pametan, ne trebaš ići tim putem. Znači njihov put je stramputnica, završava se čime? Uništenjem. I umjesto da takav ibrat uzmu, šta? Oni odu tamo i njihovim spomenicima, njihovim građavima se dive. Kako su oni bili arhitekte? Tako, Kako su bili umjetnici? Pa vidi kakvi su bili umjetnici da je Allah smrvio na kraju, uništio. Čemu se diviš? I odlazi na to mjesto i umjesto da uzme ibrat, kako kaže Rasul sallallahu alaihi sallam, ta mjesta nije dozvoljeno posjećivati i maksuz ići. A ako se dođe da brzo tu prođe, Plačući. iz straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, kad vidiš nekoga, nekoga Allah uništi. Treba da odmah, šta, tražiš neki drugi put. Ovo, ovo vidio si kako, kako se završa. I umjesto toga, oni baš šta, baš idu i baš se divi njihovoj umjetnosti, ostacima te civilizacije, kako oni zovu, njihovim dostignućima. Zamisli njihovi dostignuća da su dostigli da je Allah uništi. Koliko je to dostignuće? Svetar, to je, mi se time ne bavim. Prema tome, vidimo od Selefa, od Hulefa i Rašidina, da se to ne, ne radi. Da ima u tome ikakve fajde, bio bi to uvršten u obrade hađa, tako? Idi na džebelu, nur, idi ovdje, ne, ništa. ništa od toga. Nije ostalo da se obilazi. Nijedna pećina. Osim mjesta koje je Rasul Salari se spomenuo da se spomenuo da se obiđe. Spomenuo i sam obilazi. Je tako? I sam obilazi. recimo same Mekije nije ništa prepoznatljivo. Ni kuća poslanika, znači, znači niti ne znam ja, niti ovo, niti ovo, sve. Ništa. Osim Kjava. Sve oni znaju po Mekije. Sve ti oni znaju. Gdje je ovo bilo, gdje je ono? Ja, nema znaka, nema. Ima neke stare kuće, gotovo ona, upale one od Turka, ove kuće, ovo. Ono. Allah zna, možda, možda se neko ismijava sve. Pa, šetan sigurno. I onda krivo im što je tamo vamo uništeno, ti stragova tuske. Ali... Vam žele za tim. Je. Dobro. Nije kao uništen, pa dove kuće dove poslani sam. A? Nije kao uništen, zna se gdje je kao poslani sam, sam opet, je ograđen, opet je ruke. Pa jest. Tu je znak koji je ostao. znači ljudi nisu u zabludi zato što u nedostatku dokaza, nego zato što hoće zabludu. Je li tako? Hoće zabludu. I odazivaju se šeitan. I odazivaju se šeitan. Vakat šeitan. I vakat. Ako je vakat, molim Allah, da vas nagradi za sabur i strpljenje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas na istini ujedini, da nas sačuva od širka i kufra, da nas učini od onih koji će, kojima će Allah subhanahu wa ta'ala dati lijep kraj i završetak na ovom dunjalogu. A to je smrt na dinu, na imanu, na tevhidu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učene tvrde da spasi od džehennema, da nam grijeha oprosti i sramote sakri. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi i da nam upiše u dobra djela u naše druženje u sjelo subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa qina sar